الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat mir i selam na Allahog poslanika, Allahovog miljenika, Muhammeda alaihi salatu wa salam, njegovu časnu porodcu, njegove uzorte asabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda nakon jacije namaza naš stalni i ustaljeni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka čuvenog imama Nevevija Rahmetullahi Alehi. Već nekoliko predavanja mi se družimo sa određenim argumentima, dokazima, hadisima Allahog poslanika ali selatu wasalam koji govori o vrijednosti namaza te određenih ibadeta koji se direktno ili indirektno vezuju za namaz. Večeras ako Bog da počinjemo sa 194. poglavljem na 510. stranici za one koji imaju knjigu ovog formata 194. poglavlje 500 i deseta stranica, vrijednost prvog safa i naredba o popunjavanju, poravnanju, izbijanju prvih safova. <clears throat> U ovom poglavlju imam Ennevi Rahmetullahi Alihi, e, citirat će nam zaista dosta hadisa koji govori o tome kako bi čovjek trebao da se ponaša kada uđe u džamiju, odnosno prilikom tog džematskog i zajedničkog kolegijalnog klanjanja namaza, kako bi ljudi trebali da redaju svoje safove. <clears throat> Ova tema po meni ima svoju bitnost iz nekoliko razloga. Prva stvar vidjet ćemo, Imam Nevi Rahmetullah Alihi citirao i zaista u ovom poglavlju dosta hadisa što ukazuje na bitnost ove tematike, jer da ova tematika nije bila bitna, ne bi Allah poslanik Alihi Salatu Wasalam izrekao tolike hadise o tome. Čak sjećam se u studentskim danima, da sam jedne prilike kupio knjigu, to je znači magistarska teza. Čovjek je napisao magistarski rad samo o propisima safova, odnosno ravnanja safova prilikom džematskog i zajedničkog klanjanja namaza, što ukazuje koliko je to opširna tematika. S druge strane, ako pogledamo stanje naših ljudi na našem govornom području i njihov odnos prema tom pitanju ravnanje, izbijanje safova, vidjet ćemo da postoji velika, velika potreba se govori o tome jer veoma često vidimo da ljudi počinju klanjati namaz, safovi nisu e, poravnati, niti su zbijeni. Nerijetko se dešava da imami ne ispunjavaju to ono što je radio Božiji poslanik ali se a to je da nakon što se završi i kamet, od sunneta i pohvalno i lijepo je da se imam okreni, da pogleda safove, da on ljudima sugeriše i da ih on popravi, a nakon toga da se pristupi zajedničkom klanjanju namaza u džematu. Pa znači ova tematika ima svoju bitnu zato što je doista mnogo, mnogo hadisa i argumenata koji ukazuju, koji govori o ovoj tematici. S druge strane, e, na našim podnebljima e, postoji zaista velika potrebna za edukacijom da se ljudi edukuju u pogledu ovog pitanja, a to je e, kakvoća zbijanja i ravnanja safova u džamiji. <clears throat> U prvom hadisu, kojeg nam je Imam ne spomenuo u ovom u ovom poglavlju jeste hadis od Džabira radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao Allahu poslanik ali salatu wasalam istupio je pred nas i rekao nam Zar se nećete poravnati u safove onako kako to učine meleki kod svoga gospodara? A kako, Allahu poslaniće, meleki redaju, kako se oni redaju u safove kod svoga gospodara, upitali smo, a on odgovori tako što upotpuni prve safove i dobro se u njima zbiju. Allahu poslanik ali salatu wasalam u ovom hadisu postići ashabe na zbijanje i ravnanje safova, pa kaže jedne prilike Allah poslanik se letu zar se nećete poredati u safove onako kako to čine meleki kod svoga gospodara? Pita Allah poslanik se letu ashabe, zar ne želite da i vi budete poravnati kao što su poravnati meleki kod svoga gospodara? Pa ashabi, zato što nisu imali priliku da vide Pitaju Allahog poslanika i kažu Allahog poslaniće, a kako se meleki redaju e, kod svoga gospodara? Pa kaže Allahog poslanik ali se letu selam, tako što upotpuni prve safove i dobro se u njima zbiju. Vidjet ćemo kroz mnoge druge argumente da je lijepo i pohvalno da se znači u džamiji safovi počnu znači puniti jedan saf, pa nakon toga se puni drugi saf, pa nakon toga se puni treći saf i tako dalje. Pa kada znači imamo zajedničko obavljanje namaza, ne treba formirati drugi saf dok se ne napuni prvi saf. Nakon toga ljudi formiraju drugi saf i tako dalje. Znači, upotpunjava se uvijek saf onaj koji je ispred nas. Isto tako kaže Allah poslanik da se meleki zbijaju u safovima. Vidjet ćemo kroz mnogo argumenta koji će imam Ennevi Rahmetullahi Ali citirati da je od sunneta i pohvalno i lijepo Čak je to Allah poslanik nazvao i upotpunjavanje namaza da ljudi ispravi safove i da ljudi, da ljudi zbiju safove. <clears throat> U 1083. hadisu od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik alaih salatu wasalam rekao kada bi ljudi znali kolika je vrijednost ezana i prvog safa, oni bi kada na drugi način osim bacanjem kocke ne bi mogli odrediti ko će učiti ezan i klanjati u prvom safu, tako i uradili. Ovaj hadis nam ukazuje na početku ovog poglavlja e, kolika je velika nagrada klanjanja u prvom safu. Vidjet ćemo u vjerodostojnim hadisima da Allah poslanik ali se letu selam izrekao mnogo argumenata u kojima podstiče muslimane kada dođu u džamiju da pokušaju da budu u prvom safu. Ono što je primjetno, primjer radi u arapskom svijetu, u Mekki, u Medini, da se ljudi mnogo, mnogo natječu ko će klanjati u prvom safu, jer su ljudi, hajde da u jednu ruku, više svjesni veličine nagrade. Dok kod nas nerijetko se dešava da ljudi ulazi u džamiju, odlazi, sjede ili klanjaju, pa sjede pored eh, zidova, pored stubova ili sjede kod rata na nekim stolicama, a trebalo bi da bude da ljudi dok ulazi u džamiju da se natječu ko će klanjati u prvom safu jer kaže Allah poslanik ali se letu selam kada bi ljudi znali kolika je vrijednost proučiti ezan i kolika je vrijednost klanjati u prvom safu ljudi bi se toliko natjecali da bi došlo znači do ajde kažemo nemogućnosti odabira pa bi ljudi onda morali bacati kocku pa koga izvuku da on klanja u prvom safu ili ko će proučiti ezan. Misli se učenje ezana u džamijama kojima nije, nije imenovan moezin. Pa znači ovaj hadis nam nedvosmisleno ukazuje na veliku vrijednost klanjanja u prvom safu i veliku vrijednost učenja ezana. Iz ovog hadisa učimo i uzimamo da čovjek vjernik kada dođe u džamiju trebao bi prvo da porani u džamiju, kada ide već klanjati namaz u džemat da malo porani kako bi stigao i sustigao mjesto u prvom safu. S druge strane, čovjek kada god uđe u džamiju, trebao bi da pokuša da se potrudi da nađe sebi mjesto u prvom safu zbog vrijednosti koja je spomenuta u ovom hadisu. U 1084. hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik ali se letu selam kazao najbolji safovi muškaraca jesu prvi, a najgori su za njih zadnji safovi. Najbolji safovi za žene jesu zadnji, a najgori su za njih prvi safovi. Hadis bilježi ima muslim. Ovo je jedan vjerodostojan hadis kojeg treba malo pojasniti i kojeg treba inšala ispravno shvatiti. Kaže Allah poslanik ali se letu selam za muškarce su najbolji prvi safovi. Jasno ko dan, znači za muškarca je najbolje da klanja u prvom safu. Zato rekli smo, kada čovjek uđe u džamiju, neće se zaustavljati desno ili lijevo ili kod nekog stuba, već ide, traži sebi mjesto u prvom safu da potpadne pod sve one hadise koji govori o vrijednosti klanjanja u prvom safu. Pa kaže Allah poslanik, najbolji safovi za muškarce i najvrijedniji jesu prvi safovi, a najmanje vrijedni ili evo najgori su oni koji su najzadnji. Dobro. Prija u džamijama, pošto su džamije bile malehne, muslimani za vrijeme Božijeg poslanika, ali se letu selam, nisu imali mnogo materijalnih mogućnosti da gradi spratove u džamijama ili da pravi velike džamije, žene su klanjale odmah iza muškaraca. Pa Allah poslanik, ali se letu selam, kaže za žene, Pošto znači žene kada klanjaju u prvom safu, tada su one najbliže muškarcima. I najveća je mogućnost da neko ženu i vidi. Pa kaže Allah poslanik ali se letu najbolji safovi za žene su zadnji safovi. Žene bi trebale kad uđu u džamiju, ako je džamija znači samo iz jedni, hajde da kažemo, cijeline, ako nema sprat, onda bi žene trebale da se natječu koja će biti pored vrata negdje u zadnjem safu pa ona koja okasni, da ona gore bude najbliža muškarcima. Pa kaže Allah poslanik, ali se letu u ovom hadisu, za muškarce su najbolji prvi safovi, a najmanja nagrada je za zadnje safove. Za žene je obrnuto. Za žene su najbolji safovi zadnji. Žena kada dođe u džamiju trebala bi da ide negdje od na učošak i da se tu skloni, da bude što dalje od muškaraca, a kaže najmanje vrijedni safovi jesu oni koji su najbliži muškarcima. Gore, naprijed. Islamski učenjaci kada govore o ovom Adisu, kažu da se on odnosi na onu situaciju kada muškarci i žene klanjaju u istoj prostoriji u jednom velikom mešćidu, pa imamo safove za muškarce, a žene klanjaju nazad. Dok ako se radi da žene klanjaju e, na spratu i radi se o tome da su žene odvojene nekim da li zastorom ili nekom pregradom, tada se i na žene odnosi hadis kao i za muškarce da je najbolji saf i za žene prvi saf. Tako su kazali islamski učenjaci, komentaršući ovaj hadis, pa znači naše sestre kada idu u džamiju, onda znači imaju dvije mogućnosti. Ako se klanja i muškarci i žene u istoj prostoriji u velikom meščidu i nema između njih nikakvog ni zastora ni prigradi, tada je za žene najbolji zadnji saf. Dok ako žene klanjaju znači u nekom dijelu džamije koji je odvojen gdje ih muškarci ne vide ili na spratu, tada je i za žene bolji prvi saf od zadnjeg safa, jer razlog zbog kojeg Boži poslanik spomenuo da je zadnji saf bolji, taj razlog je nestao onog momenta kada su žene odvojene, pa se i na njih odnosi onda hadisi da je najbolje klanjati u prvim safovima. <clears throat> Nakon toga, u 1085. hadisu od se ide al-Hudri radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik alaihi salatu wasalam vidio neke ashabe kako oklijevaju popuniti prednje safove pa im je rekao Pristupite naprijed i povodite se za mnom, a neka se za vama povode oni koji dođu nakon vas. Ljudi neće prestati oklijevati da klanjaju prednjim safovima sve dok ih Allah ne unazadi. Znači pogledajte, mogli bi reći slobodno da se e, mnogo ljudi, da se mnogo ljudi poigrava i da bi se mogli na njih odnositi ovakvi hadisi. Allah poslanik je vidio ljude koji znači ne natječu se da klanjaju prvim safovima Vidio je znači da kasni, da dolazi kasno i da, da klanjaju u zadnjim safovima. Pa kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, pristupite naprijed, povodite se za mnom, a neka se za vama povode oni koji dođu nakon vas. Ljudi neće prestati okljevati da klanjaju u prednjim safovima sve dok ih Allah unazadi sve dok ih Allah ne unazadi. Znači, jedna, jedna veoma opasna prijetnja eh, koliko je bitno pitanje ravnanje safova, vidjet ćemo iz ovog hadisa i mnogih drugih hadisa gdje Allah poslanik prijeti i kaže ili ćete vi popuniti vaše safove ili će Allah razjediniti vaša lica i vaša srca. Razjedinit ćete se kao umet, kao muslimani. Zašto? Jer nisu zbijeni i ne klanjaju zajedno sa, u istim safovima lijepo poredanim. U ovom hadisu vidimo da Allah poslanik ali se letu u jednu ruku prijeti ovo nam je isto dokaz da nije uvijek samo čovjeku bitno idem u džamiju, već je bitno da se podučimo kodeksu ponašanja u džamiji. Može čovjek doći u džamiju, pa ljudi idu prije njega, natječu se u prvi saf, a on čeka da klanja u zadnjem safu, pa ne daj Bože da se na njega odnosi i ovakvi hadisi, da Allah poslani kaže neće ljudi prestati kasniti u zadnje safove dolaziti sve dok ih Allah ne unazadi. Allah im dadni da su daleko i od Allaha i njegove milosti i njegovog rahmeta i njegovog oprosta i tako dalje. <clears throat> Nakon toga, nakon toga, u 1086. hadisu od Ebu Mes'uda radijallahu ta'ala kaže Pred početak namaza Allah poslanik ali salatu selam bi nas po ramenima, govoreći poravnajte se i nemojte se razilaziti kako vam se srca ne bi razjedinila. Neka odmah iza mene stanu oni punoljetni razboriti, a zatim oni koji u tom pogledu najviše sliče njima, a zatim oni koji u tom pogledu najviše sliče. Počinje imam Nevi Rahmetullahi Alihi da nam citira hadise argumente koji ukazuju kakva je bila praksa Allahog poslanika alihi salatu prilikom zajedničkog obavljanja namaza. Od sunneta je što će nam biti potvrđeno u više hadisa da imam kada se prouči i kamet, da imam, znači se okrene ljudima, džematljama i da on provjeri, čak znači od je da ode na jedan kraj safa, na drugi kraj safa, da pogleda druge safove, da pogleda jesu li ljudi poravnali i popunili saf, ako neko nije dobro popunio, da mu on kao imam sugeriše. Nekada ljudi, ako se između se neko upetlja pa kaže nekome de malo naprijed, de malo nazad, ljudi se jedni na druge ljuti. Ali kada imam dođe i kaže gospodine malo naprijed, malo nazad, svi slušaju imama. Zašto? Zato što njega svi respektuju, zato što je on u osnovi imam i on je učen i on je osoba koja se poštuje. Pa je Allah poslanik ali se letu selam ima običaj kao što kaže Abdullah ibn Mesud pred početak namaza Allah poslanik tapšao bi nas po ramenima govoreći poravnajte se i nemojte se razilati, razilaziti kako vam se srca ne bi razjedinila. Poravnajte, popunite kako se ne bi razjedinila vaša srca. Pa vidimo ovdje iz ovog hadisa nekoliko koristi. Prva korist jeste da je Allah poslanik bio taj koji tapšao ashabe po ramenima, po prsima, on je taj koji je usmjeravao, on je taj koji naređivao imam treba prije namaza, da li na mikrofon ili da se okren ljudima kaže ljudi poravnajte, popunite, nećemo početi sa namazom dok se safovi ne upotpuni, dok se safovi ne ispravi. Ali ono što nam je interesantno da je ovdje poslanik Ali se selam kazao Nemojte se razilaziti kako vam se srca ne bi razjedinila. Nemoj da budete jedan naprijed, jedan nazad, jedan odaljen od drugog i tako dalje. Safovi treba da budu ravni i safovi treba da budu zbijeni. Govorit ćemo poslije, e, nerijetko se dešava isto tako da ljudi e, neispravno pristupaju pitanju ravnanja safova. Pa ćemo vidjeti da ljudi ravnaju safove po vrzhovima prstju što je nelogično. Samo kada bi ljudi malo razmišljali, vidjeli bi da je nelogično da se ljudi ravnaju po vrhovima prstiju jer neko, nečija stopalo može biti broj 47 da nosi ovoliko stopalo, a nečije stopalo je 31 broj, znači e, kada bi njih dvojica poravnali prste, definitivno jedan bio naprijed, jedan bio nazad. Pa je logično da se ljudi ravnaju po ramenima i da se ravnaju po člancima, da se ravnaju, znači da jedni drugima priljube članke i na taj način, znači čovjekova sredina tijela će biti poravnata sa drugim ljudima bez obzira da li su njegovi prsti poravnati ili ne. I to je u osnovi pravno ravnanje safova. Znam da velik broj ljudi e, nije čuo za ovu stvar i velikom broju ljudi možda je ovo i nepoznanca, ali ako otvorimo knjige islamskih učenjaka vidjet ćemo da su kazali da se e, safovi prilikom e, klanjanja zajedničkog džemata ili namaza ravnaju po ramenima i ravnaju se znači po člancima, zato što su članci mjerodavni, dok dužina stopala definitivno nije mjerodavna. <clears throat> Pa vidimo u ovom hadisu da Allah poslanik alaih salatu wasalam, znači njegova praksa i sunnet je bio da se okretao ljudima, da je ljude savjetovao i da je ljude upozoravao nemojte se razjediniti, nemojte da su vam safovi isprekidani, da, e, nisu ravni jer će se, može se desiti da Allah subhanahu wa da se i vaša srca isto tako razjedini. U hiljedu i 87. hadisu od Enesa radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik ali se letu rekao poravnajte svoje safove, Uistinu U je poravnanje safova dio potpunosti i cjelovitosti namaza. U verziji kod imama Buharije stoji jer je poravnanje safova dio namaza. Kaže Allah poslanik ali se letu selam opet podstičući ljude, opet uzimamo korist. Allah poslanik bi se okretao ljudima i govorio poravnajte safove. Ako je Allahov poslanik svaki dan u svakom namazu se okretao ljudima koji su najbolja generacija, ashabi, i nije počinjao namaz, kao što ćemo vidjeti iz drugih hadisa, ako bi samo jedan čovjek malo stršio, Boži poslanik bi zaustavio se i tog bi čovjeka poravnao, Znači nakon toga bi počinjao namaz. Ako je to bila praksa Božijeg poslanika sa najboljom generacijom ashabima, gdje smo mi od tog sunneta, koliko je bitno da prije namaza popunimo i poravnamo svoje safove. Pa kaže Allah poslanik, poravnajte svoje safove. Uistinu je poravnanje safova dio potpunosti i cjelovitosti namaza. Pa znači popunjavajući svoje safove prije namaza mi u jednu ruku upotpunjujemo svoj namaz. Jer namaz ima mnogo faktora koji ga upotpunjuju pa jedan od faktora koji upotpunjuje namaz u džematu jeste da ljudi poravnaju safove i da dobro zbiju safove. <clears throat> u 1088. hadisu od Enesa radijallahu ta'alanu e, se prenosi da je rekao Proučen je i kamet za namaz, pa se Allahu poslanik okrenuo prema nama i rekao Oformite i dobro zbijte svoje safove, ja vas u istinu vidim iza svojih leđa. Hadis bilježi imam Buharija, a u jednoj verziji kod imama Buharija se prenosi da je Enes rekao tako bismo rame priljubili uz rame svoga druga, a stopalo bismo priljubili uz njegovo stopalo. Znači, prva stvar u ovom hadisu opet vidimo da Enes kaže znali smo proučiti i kamet, Allahov poslanik nakon što bi se proučio i kamet, okrenuo bi se prema nama i rekao oformite i dobro zbijte svoje safove, doista vas ja vidim iza svojih leđa. Znači Boži poslanik naređuje, a nakon što je proučen i kamet, okretao bi se, ne bi žurio sa namazom, ljudi poravnajte i popunte safove. Nakon toga Enes radijallahu ta'ala kao ashab prenosi kako su to oni implementirali, šta su oni radili, to je Boži poslanik vidio i to je odobravao, kaže pa bismo mi priljubili rame uz rame i članak uz članak, članak uz članak nogi, znači Stopalo bismo priljubili uz stopalo čovjeka koji klanja do nas. Nerijetko se nama dešava da određen broj ljudi eh, iz neznanja, prvenstveno iz neznanja, a nekada i zbog možda eh, nekih drugih faktora, jednostavno ne želi da ga neko dotiče u namazu. Ljudi kod kuće su naučili klanjati da im je široko, Rekli smo mi to više puta kroz predavanja, čovjek kada dolazi u džamiju mora da bude spreman da se povinuje kodeksu ponašanja u džamiji. To što čovjek kod kuće klanja i široko mu je to je nešto drugo. Dok kada smo u džamiji od sunneta i lijepo i pohvalno, da lagano, ne da nekoga, da nekoga pritišemo, ali da stanemo tako da jedan drugog dodirujemo, znači ramenima i da jedan drugog dodirujemo stopama. Normalno, ako neko ne želi da popuni saf, mi nećemo trčati za njim, nećemo se naslanjati na njega, nećemo širiti noge, osim onoliko koliko smo mi široki u ramenima. Ako neko želi da s nama zbije saf i popuni, to je njegovo pitanje. Ako ne želi, to je nešto drugo. To je ukazatelj, pokazatelj njegovog neznanja i njegove udaljenosti od suneta Božih poslanika, ali se letu Ali, znači, za one koji želi da se poduči, za one koji želi da praktikuju sunet Allahog poslanika, Enes radijallahu ta'ala, kao što je zabilježio imam Buharija, kaže, kada bi nam poslanik rekao poravnajte, popunite safove, mi bi tako poravnali da bi dodirivali rame, znači čovjeka koji klanja do nas i stopalima bi dirali jedni drugi. Velik broj ljudi kod nas kada želi da uvrijedi ove omladince koji se vraćaju vjeri i koji prakticiraju sunet Božijeg poslanika, kada želi da ih kao uvrijedi, kaže, oni šire noge u namazu. Širenje, znači nogu u namazu, onoliko koliko su široka naša ramena, je sunet kojeg nam je zabilježio Imam Buharija od ashaba Božjih poslanika, da su oni tako činili pred Božjim poslanikom, na taj način ravna li safove, je Allah poslanika li se letu, selam im je to odobrio. <clears throat> Nakon toga u 1089. Eh, hadisu od Nu'mana ibn Bešira radijallahu ta'ala se eh, prenosi da je pripovijedao. čuo sam Allahog poslanika kako kaže ili ćete poravnati safove, svoje safove, ili će vas Allah razjediniti. Ili ćete vi uvjetno o muslimani, ili ćete vi poravnati, izbiti svoje safove, ili će Allah vas razjediniti. Razjediniti vaša srca, razjediniti vaša lica, da ne gledate jedni u druge, da ste jedni srditi na druge, da se vaša srca mrze, preziru, zavide i tako dalje. Pa pogledajte koliko je bitno da čovjek kada dolazi u džamiju, da se poduči kodeksu ponašanja u džamiji. Nije nam samo bitno idem u džamiju, a ne znam kako se treba ponašati u džamiji. Znači, kodeks ponašanja je u džamiji kada se prouči kamen za namaz da muslimani treba da zbiju svoje safove, da ih poravnaju, jer znači prijetnja velika prijeti se onima koji klanjaju u i neispravnim i nepopunjenim safovima Allah u ovim koji bilježi Buharija i Muslim kaže ili ćete vi popuniti safove ako tu ne budete činili Allah će razjediniti vaša srca što je veoma veoma opasno <clears throat> U muslimoj verziji se navodi Allah poslanik se letu wasalam poravnavao je naše safove kao da ispravlja strijelu. Tako bi činio sve dok ne bi vidio da smo shvatili šta želi od nas. Jednog dana izašao i, zastao. Te malo prije nego što će donijeti početni tekbir ugledao čovjeka čija su prsa bila isturena iz safa pa reče O Allahovi robovi, ili ćete vi poravnati safove ili će Allah vaša srca razjediniti, razjedinim učiniti. Pogledajte, jedan čovjek samo nije poravnao saf. Allahu poslanik je, samo što nije počeo donijeti početni tekbir pa je se okrenuo, vidio je da jedan čovjek malo strši, pa kaže Allah poslanik, o Allahovi robovi, ili ćete vi poravnati, izbiti sve safove, ili će Allah razjediniti naša srca. Možda ovdje i leži onaj odgovor. Zašto imamo ljude koji kada dođu u džamiju i vide nekog mladinca u džamiji koji ne klanja 100% kao oni, oni ga nekad preziru više nego što preziru na ulici onoga koji alkohol konzumira i onoga ko krade i onoga ko psuje i onoga ko ne klanja nikako. Njih ne preziru nikako. Njih ne psuju, njih ne vrijeđaju, ali vrijeđaju i psuju i ogovaraju onog mladića koji je došao i možda diže ruke u namazu ili možda traži od njih da popune i poravnaju safove. Pa zato što ne klanjamo u popunjenim safovima i poravnatim, možda nas je već stigla Možda nas je stigla kazna kojom Allah poslanik ali se letu selam prijeti hadisima. Ili ćete vi popunjavati svoje safove ili će Allah razjediniti vaša srca. Pogledajte naša srca, srca muslimana, srca ummeta pa ćete vidjeti jesu li zbližena ili su razjedinjena. <clears throat> Kaže se u hadisu 1090. hadis od Bera ibn Aziba radijallahu ta'ala e, se prenosi da je kazao Allah poslanik ali se letu selam prolazio bi kroz safove s jedne na drugu stranu. Dodirivao bi nas po prsima i ramenima govoreći nemojte se razilaziti pa da vam se srca razjedini. I govorio je u istinu uzvišeni Allah i njegovi meleki donosi salavat na prvi safove. Ovaj hadis nam e, također ukazuje na mnogo stvari vezani za safove. Prva stvar kaže, prolazio bi Allah poslanik kroz safove i gledao jesu li popunjeni. Pa je to, znači, sunnet da imam prije nego što uđe u mihrab i donese početni tekbir, da provjeri safove. To je jedna stvar. Druga stvar kaže, ovaj uzor Tjasa Bera ibn Azib, Allahu poslanik bi nas dodirivao po prsima i ramenima i ljude bi usmjeravao, a nakon toga govori Allah poslanik alaihi salatu wasalam o vrijednosti klanjanja u prvim safom pa kaže doista uzvišeni Allah i njegovi meleki donose salavate na prve safove. Doista uzvišeni Allah i njegovi meleki donose salavate na prve safove. Mi smo vidjeli tamo u drugim hadisima da Allah poslanik kaže kada bi ljudi znali kolika nagrade očekuje za klanjanje u prvom safu, ljudi bi se svadili oko toga, ne bi mogli se dogoditi dogoditi ko će klanjati u prvom safu, morali bi kocku da bacaju. To je ta velika nagrada da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i njegovi meleki salavate donose na ljude koji klanjaju u prvim safovima. <clears throat> U 1091. hadisu od Ibn Omera radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik ali se letu sam rekao oformite safove, sastavite ramena, popunite praznine i nježno dotičite ruke svoje braći. Ne ostavljajte praznine za, za šeitana. Ko popuni saf, Allah će upotpuniti svoju milost prema njemu, a ko prekini saf, Allah će mu uskrati svoju milost i zaštitu. Znači opet ovdje ukazuje se e, da treba popunjavati safove, ali ovdje imamo jedan dodatak men men wasale Allah. Ko popuni saf, bila je praznina, pa čovjek e, bukvalno prevedeno ovaj hadis kaže ko popuni saf i ko spoji saf, njega će Allah spojiti. Svakako u komentaru ovdje znači nalazimo, kaže, ko popuni saf, Allah će upotpuniti svoju milost prema njemu, a ko prekine saf, Allah će mu uskrati svoju milost. Ko prekine saf i Allah će prekinuti svoju vezu sa njim. Znači, bukvalno prevedeno, ko popuni saf, Allah Đelešanu će, znači, eh, ga nagraditi. Allah će spojiti svoju milost sa njim, ali ko isto prekine saf, bude razlogom kidanja safova, uzvišeni Allah subhanahu će prekinuti znači, svoj odnos sa njim i svoju milost prema njemu. <clears throat> Pa nam znači ovaj hadis također pokazuje da je Allah poslanik ali salatu wasalam naređivao popunjavanje safova, da je obećao veliku nagradu, da će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nagraditi insana, paziti insana, ukazati mu svoju milost onome ko popunjava safove, a isto tako zaprijetio je da onaj ko bude kidao safove, da će mu Allah uskrati svoju milost. <clears throat> Nakon toga <clears throat> U 1093. hadisu Denesa radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik rekao popunte prvi saf, a zatim onaj nakon njega i tako redom. Ukoliko neki saf bude nepotpun, neka to bude zadnji saf. Ovo je ono što smo na početku govorili da je od sunneta i lijepo pohvalno da ljudi popunjavaju jedan saf po jedan. Pa da ne počinju novi saf dok se ne upotpuni prvi saf, pa ako će već negdje biti manjka ljudi, neka to bude onda u onom najzadnjem safu. <clears throat> Nakon toga imam Ennevi rahmetullah Ali započinje jedno novo e, poglavlje i kaže vrijednost pritvrđenih sunneta koji se klanjaju uz farzove i propisani broj rekiata. U 195. poglavlju Imam Ennevi Rahmetullah Alihi započinje jedno novo poglavlje nakon što je govorio znači, o vrijednosti namaza, o vrijednosti abdesta, o vrijednosti e, popunjavanja i formiranja safova. Nakon toga Imam Ennevi rahmetullah Alihi govori o vrijednosti potvrđenih sunneta. Kao što znate, braćo moja draga i cijene sestre, mi smo govorili u prošlom predavanju, u islamu je naređeno i strogo propisano čovjek u toku dana klanja pet propisani farz namaza. Nažalost, velik broj ljudi, naših muslimana, ne zna šta znači propisani namaz, a šta znači na file koji se klanjaju uz određene namaze, što može u praktičnom smislu mnogo, mnogo donijeti problema čovjeku. Pa je, znači, nama muslimanima strogo naređeno da saba klanjamo dva rekiata farza. Imamo i dva rekiata sunneta, ali dva rekiata farza to je ono zbog čega ćemo biti pitani na sudnjem danu. Pa nam je naređeno da klanjamo četiri rekata farza na podni namazu. Naređeno nam je da klanjamo četiri rekiata i kindije namaza, da klanjamo tri rekiata, tri rekiata farza za akšam namaz i četiri rekiata za jaciju. To je ono što nam je stroga, stroga obaveza. Zašto ovo govorimo? Velik broj ljudi nekada bude u dilemi, primjer radi podni namaz, u većini slučajeva ljudi klanjaju deset rekiata, četiri rekiata prije farza, pa farzi, pa dva rekiata sunnita. Svakako da bi se klanjalo 10 rekiata možda nam treba i 15 minuta. A da bi klanjali samo farze treba nam možda 5 minuta. Nekada čovjek je u situaciji da ne može klanjati 10 rekiata, žuri negdje na aerodromu ili na poslu i tako dalje. Šta tom čovjeku kazati? Da li mu kazati nemoj klanjati ništa ili mu kazati klanjaj farze? Definitivno, definitivno, hiljadu puta definitivno. Čovjek treba da klanja samo farze. Zato što ti farzi za njih će biti pita na sudnjem danu. Dok kad su u pitanju sunneti, to riječ sunnet Znači dobrovoljni ibadet na fila. Ako ga budemo klanjali, imat ćemo dodatnu nagradu. Ali nas neće uzvišeni Allah pitati na sudnjem danu da li smo klanjali, da li smo klanjali sunete ili ne. Ako i budemo klanjali, Imamo dodatnu nagradu, ali ono što je nama bitno da znamo, ako smo negdje na putu, ako radimo na poslu, imamo pauzu pet minuta gdje možemo klanjati samo farze, tada ćemo klanjati farze i ona naša obaveza namaza pala je sa nas. Ako možemo kod kuće ili u džami klanjati sunnete, svakako da je to bolje i o tome ćemo cijelo vrijeme i govoriti. Ali je veoma bitno da znamo znači, koji su to propisani farz namazi, a šta su dodatni na file koji se klanjaju uz farze. Pa imam Nevi Rahmetullah i ovdje nam pojašnjava vrijednost 12 rekiata koji se klanjaju u toku dana, koji se zovu islamu potvrđeni ili e, pritvrđeni sunneti. Ti sunneti su po sljedećem redoslijedu. Rekli smo, za saba se klanjaju dva rekiata farza, a prije farza se klanjaju dva rekiata sunneta. Tu su dva rekiata potvrđeni farza. Ostaje nam još deset. Rekli smo da je podni namaz četiri rekiata strogih farza koji se moraju klanjati, a imamo četiri rekiata prije njih koji se klanjaju kao dobrovoljna fila i dva poslije. Pa imamo dva savaska sunneta, imamo četiri podnevna i dva podnevna poslije farza, to je osam. I kindija namaz nema potvrđene sunnete, poslije ćemo o tome govoriti da se prije i kindije mogu klanjati ili dva ili četiri rekiata. Akšam namaz može se klanjati prije akšama, prije farza, dva rekiata, ali oni nisu potvrđeni. Imamo dva rekiata e, sunnjeta koji se klanjaju nakon akšama, koji su potvrđeni. I imamo dva rekiata koji se klanjaju nakon jacijskih farza. To je 12 potvrđenih rekiata u toku dana i noći uz obavezni propisani farz namaze. Pa ponovo ponavljamo dva rekiata prije farza sabahski, četiri rekiata prije podni, dva rekiata poslije podni, dva rekiata poslije akšamskih farza i dva rekiata poslije jacijskih farza. To su 12 rekiata za koje Allah poslanik ali se letu se nam obećao nagradu posebnu. Pa primjer radi, Kaže se u vjerodostojnom hadisu od majke pravilni Umu Habibe Remle bint Ebi Sufjana radi Allahu ta'ala prenosi da je čula Allahu poslanika kako kaže Nema ni jednog pokornog muslimana koji svaki dan uzvišenom Allahu klanja 12 rekiata na file dobrovoljnog namaza mimo farza, a da mu Allah zbog toga neće sagraditi kuću u džennetu. Ili rekao, a da mu neće biti sagrađena kuća u džennetu. Ovaj hadis bileži imam muslim, vjerodostojan hadis od majke pravovjernih Umu Habibe, Remli bint Ebi Sufjan, e, supruga Božijeg poslanika, kaže čula sam Muhammed alaihi svoga muža, Allahu poslanika, da kaže nema niti jednog muslimana koji u toku dana klanja 12 rekiata mimo oni strogo naređeni farza i on ustraje na tome, a da mu uzvišeni Allah subhanahu kao nagradu zato što je činio neće sagraditi kuću u džennetu. Pa je znači jasno ovim hadisom potvrđena velika nagrada za one koji redovno klanjaju 12 rekiata sunneta u toku dana. Ali se ponovo vraćamo, ovo jeste velika nagrada, ali je nama u datom momentu bitno da nismo griješni, da ispunimo ono što nam je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala strogo naredio. Ja znam da ima određen broj ljudi koji ovakav govor ne mogu ni sa sodom bikarbonom karbonom progutati, ali jednostavno moramo ljude podučiti šta je u islamu farz, a šta je sunnet. Bilo je ashaba koji su dolazili Božijem poslaniku i kažu Allahu poslaniće šta nam je Allah naredio? Pa kaže Allahu poslanik naređeno nam je pet dnevni farz namaza. Pa kaže čovjek ja Allahu poslaniće neću na to ništa dodati. Samo ću klanjati farze. Kaže Allahu poslanik ko želi da vidi čovjeka koji je uspio to je ovaj čovjek. Ko želi da vidi džanetlju, to je ovaj čovjek. Pa čovjek mora naučiti šta su razlika između sunneta i farza. Sunneti su dobrovoljni ibadeti, alhamdulillah, koji klanja ima dodatnu nagradu, ali su farzi stroga obaveza koju nije dozvoljeno ni u kakvoj situaciji propustiti. <clears throat> Svakako, od stvari koje se vezuju za ovih 12 rekiata jeste isto jedna stvar koja je nepoznanica našim eh, a to je da je sunnete u osnovi po praksi vožnih poslanika mnogo bolje i vrijednije klanjati kod kući. Svakako kod nas je ta praksa doista zapostavljena i u onim mjestima gdje se to može prakticirati, to treba lagano oživljavati. Po meni osnovni problem jeste taj što kod nas se uči ezan i odma nakon ezana se klanjaju sunnet i odma nakon toga se uči i kamet, dok u većini slučajeva u arapskom svijetu E, to možemo vidjeti svakim danom i u Mekki i u Medini, prouči sezan i onda se sačeka neki desetak minuta, nakon toga ili petnaestak minuta, nakon toga se uči kamet, tako da u takvoj situaciji čovjek ima vremena kada čuje ezan u džamiji, sunete klanjati kod kuće, doći do džamije i onda zajedno sa ljudima klanjati farz namaz. Kod nas je to veoma, veoma teško zbog toga što je Ezan izgubio svoju ulogu. Ezan u osnovi ima za cilj da oglasi nastupanje namaskog vremena. Kod nas ako već nisi u džami kada ezan uči, znači nemoguće je da čovjek stigne klanjati sunnete, dok znači e, ako pogledamo praksu u arapskom svijetu koja je ostala od vremena Božeg poslanika ali se pa do dan danas da ljudi od učenja ezana ostavlji neki period od 10 do 15 minuta da ljudi mogu otići abdestiti, klanjati sunnete, ako neko klanja sunnete kod kući, da ima vremena da dođe i da zajedno u džematu klanjaju farze. U vjerodostojnim hadisima Allahu poslanik ali se letu kaže da je namaz na fila, dobrovoljni namaz, vrijednije klanjati kod kuće nego, nego u džamiji. <clears throat> Nakon toga, u 1098. hadisu od Ibn Omera radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao klanjao sam sa Allahim poslanikom alaihi salatu wasalam dva rekiata prije i dva rekata poslije podnevnog farz namaza, dva rekata poslije džume, dva rekiata poslije akšav namaza i dva rekiata poslije jacijskog ili jacije farz namaza. Ovdje Ibn Omer radijallahu ta'alanu pojašnjava određene sunnete koje on vidio da Boži poslanik klanja, pa i on klanjao sa Božim poslanikom, pa, pa je kazao klanjao sam sa Allahim poslanikom dva rekata prije i dva rekiata poslije eh, podnevnog farza. Pa znači imamo verziju da čovjek ako u datom momentu nema vremena ili ako malo žuri ili e, znači iz određenih drugih faktora, da se prije podne može klanjati i dva rekiata, pa klanjamo četiri farza, pa dva poslije. Imamo verziju da klanjamo četiri rekiata prije, dva rekiata poslije i imamo verziju da klanjamo četiri rekiata prije i četiri rekiata poslije i četiri rekiata sunneta sve to izgleda i bude 12 rekiata. Nažalost, rekli smo više puta, kod nas postoji jedna ustaljena praksa, četiri prije, četiri farza i dva posti i niko ne smije remetiti taj neki ustaljeni kodeks ponašanja, što i neispravno. Vidimo ovdje hadis koji bilježi i Buharija i Muslim Ibn Omer kaže ja sam klanio sa poslanikom dva rekiata prije, pa smo klanjali podni, pa dva rekiata poslije toga. Nakon toga kaže klanjao sam dva rekiata e, poslije džume, dva rekiata poslije akšama i dva rekeata poslije jaci. U 1099. hadisu stoji da je Allah poslanik alaih salatu wasalam od Abdullah ibn Muqaffala prenosi da je Allah poslanik alaih salatu rekao između svaka dva ezana je namaz. Između svaka dva ezana je namaz, između svaka dva ezana je namaz, a treći put je dodao za onoga ko želi. Ovo je jedno veliko pravilo koje postavio Allah poslanik u a to je da između dva svaka ezana misli se na ezan i kamet. Da kada god se prouči ezan, pa se čekaju farzi, čovjek ima priliku i mogućnost da klanja dva rekiata. Znači tako da čovjek kada god dođe u džamiju, učio je ezan, i znači čekaju se farzi, ima priliku da klanja dva rekiata, pa čak se ovaj sunnet odnosi i na akšam namaz. Kod nas je praksa što nije ništa nešto mnogo sporno, ali s novim hadisima moglo bi se napraviti mala pauza. Kod nas je, kada je u pitanju akšam namaz praksa, da se uči ezan i odmah se uči i kamet. Boži poslanik kaže između svaka dva ezana i kameta, znači imaju dva rekiata koja se klanjaju. Doći nam poslije jasni hadisi da su ashabi za vrijeme Božih poslanika nakon proučenog akšamskog ezana klanjali po dva rekiata, a nakon toga bi se klanjali farzi. U svakom slučaju, generalno pravilo koje Boži poslanik postavio jeste da se uvijek nakon ezana, a prije klanjanja farza, mogu klanjati dva rekiata shodno ovom hadisu Božih poslanika, ali salatu wasalam. Nakon toga, 196. E, poglavlja ima Nevi Rahmetullah Ali nakon što nam je e, citira određene hadise koji govori generalno o 12 hadisa, o 12 rekiata potvrđenih sunnjeta u toku dana, uz farze koji se klanjaju nekada prije, nekada poslije, Imam Nevi Rahmetullah Ali počinje da nam objašnjava e, vrijednost svih ovih pojedinačno suneta. Pa je počeo imam Nevi Rahmetullahi Alihi o vrijednosti dva rekiata sabahskih suneta. Mi smo rekli da nam je za sabah strogo naređeno klanjati dva rekiata farza i to je ono zašto ćemo biti pitani na sudnjem danu jesmo li klanjali ili nismo. Uz ta dva rekiata klanjaju se i dva rekiata sunneta koji su na jednom visokom stepenu potvrđenosti. I ne treba ih ostavljati nikada, ni na putu, ni kod kući. Ali opet oni nisu na stepenu farza. To su dobrovoljni e, dva rekiata i ne mogu nikako da budu na stepenu dva rekiata farza, ali je pohvalno, pohvalno da ih čovjek klanja i da ih nikada ne izostavlja. Od radi Allahu ta'ala se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallame nije propuštao klanjati četiri rekiata sunneta prije podnevnog farza, niti dva rekiata sunneta prije sabaskog farza, hadis izbilježi Buharija. A Iša radijallahu ta'ala prenosi ono što je ona vidjela, a drugi ashabi opet prenosi nešto drugo, kaže Aisha, Allahu poslanik nije izostavljao da prije podne klanja četiri rekiata sunnita i nije izostavljao da klanja dva rekiata prije sabaha. Pa znači ovo nam ukazuje i još neki drugi hadisi nam ukazuju da je tu bila stalna praksa Allahog poslanika da je klanjao dva rekiata sunnita prije sabahskog farza. U drugom hadisu od opet od Aiše u 1101. hadisu od Aisha radi ta'ala se prenosi da je rekla vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallame ni u jednom dobrovoljnom namazu nije vodio više računa nego što je vodio od dva rekata sabahskog sunneta. Hadis bilježi Buharija i Muslim kaže a radi Allahu ta'ala ni u jednom dobrovoljnom namazu. Pazite ovdje jasno a Iša kaže to je dobrovoljni namaz. Allahov poslanik nije vodio toliko brige i toliko pazio kao što je pazio na dva rekata sabahskih sunneta. Pa smo mi to e, pojasnili, sabah nama se klanja četiri, e, četiri dva rekiata sunneta i dva rekiata farza. Dva rekiata sunnita, Boži poslanik je mnogo, mnogo pažnji posvećivao njima, ali nikako oni ne mogu biti na stepenu i nivou dva rekeata farza. Za klanjanje farza ćemo biti strogo pitaj na sudnjem danu, onaj ko klanja farze obećaju mu se velika nagrada, dok ne daj Bože da neko propusti neki farz, prijeti mu se velikom, velikom kaznom, dok za klanjanje sunneta, ako i klanjamo, imamo sevap, dok ako izostavimo, nismo griješni. To je glavna razlika između sunneta i farza. Farze ako izostavimo, griješni smo, sunneta ako izostavimo, nismo griješni. U 1102. hadisu da iše radi ta'ala se prenosi da vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao dva rekata sabahskog sunneta bolji su od čitavog dunjalka i svega što je na njemu. Allahu akbar. Allahu akbar. Dva rekata sunneta bolji su od cijelog dunjaluka i svega što je na njemu. Allahu akbar. Kako nam ovaj eh, hadis indirektno govori koliko je veliko mjesto namaza u islamu. Ako su dva rekiata sabahskih sunnita, dobrovoljnog namaza, toliko vrijedni, da su vrijedni od cijelog dunjaluka i ono što je na njemu. Zamislite onda, braćo, moje draga i sestre, koliko su vrijedni, koliko su vrijedni farzi, sabahski farzi, dva rekiata sabahski farza. <clears throat> Nakon toga, nakon toga, Kaže Imam nevi Rahmetullahi Alihi u 197. poglavlju Sabarski sunneti klanjaju se kratko i sure koje se na njemu uči i vrijeme kada se klanja. Imam nevi Rahmetullahi Alihi konstatirao nam je tri stvari u ovom poglavlju, 197. poglavlje u 518. stranici, da sabarski sunneti pohvalno i lijepo da se kratko klanjaju. Znači čovjek određen na file može klanjati i odužiti. Može i sabarske sunete, ali shodno sunetu Božijeg poslanika njegova praksa je bila da je klanjao kratko ova dva rekiata. Čak u nekim hadisma koji ćemo sada citirati stoji da Iša kaže ja sam se pitala toliko kratko je klanjao Božiji poslanik da li je uopće stigao klanjati i proučiti samo fatihu na ta dva rekiata. Znači, toliko kratko je Allah poslanik klanjao. Kaže se, iša radi Allah, tamo prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi između Ezana i Kameta klanjao dva rekiata, kratka rekiata sabahskih sunnita. Ona konstatira i kaže, Allah poslanik bi između Ezana, sabahskog i Kameta klanjao dva kratka rekiata. U drugom hadisu kaže Aisha radijallahu ta'ala anha kada bi čuo ezan, klanjao bi dva rekiata savaskog sunneta i tako bi iskratio da sam se pitala da li je i fatihu na njima proučio. Kaže, toliko bi ih kratio i toliko bi, hajde da kažemo, ne bi odužio sa njima, da bi se Aisha, supruga njegova, zapitala pa zar je imao vremena na jednom rekiatu da prouči Fatihu i na drugom rekiatu da prouči Fatihu. Mi ćemo vidjeti iz drugih vjerodostojnih hadisa da je sunnet da čovjek uz Fatihu prouči na prvom rekiatu suru Kulja, a na drugom Kulhu Vallahu Ehad, ali opet gledajući generalno kako je Allah poslanik lagano, sporo klanjao na filu, ova dva rekiata, znači Allah je klanjao kraći i ako bi učio u Svatihu nešto, učio bi na prvom rekiatu suru Kulja Ejuhel Kafirun, a na drugom Kulhu Vallahu Ehad. Ono što nam je bitno zapamtiti jeste <coughs> <coughs> da se ova dva rekiata klanjaju kratko, da čovjek na njima ne duži. <clears throat> U 1108. hadisu, znači je zabilježeno da je Buhuriri radi Allahu ta'ala prenosi da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam na prvom rekatu sava se sunneta učio suru Kulja ejuhel kafirun, a na drugom rekatu učio je suru Kul ahad, hadis bilježi imam muslim. Znači ono što smo malo prije spomenuli, da Allah poslanik alejhi salatu vesselam generalno dva rekata savskih sunneta klanjao kratko, a kada bi e, u Svatihu nešto učio, učio bi neke kraće sure kao što je Kul ja ejuhal kafirun ili na drugom rekiatu e, suru Kul huvallahu ehad. U 198. poglavlju, i to je inšala naše i zadnje poglavlje koje ćemo večeras e, da komentarišemo, imam Nevi citirao je nekoliko argumenata koji ukazuju da Allah kada bi čuo ezan za sabah, Klanjao bi dva rekiata kratka sunnita, nakon toga bi prilegao malo na desni bok. I to je sunnet opet kažemo za one ljude e, koji žive u takvom podneblju gdje sezan uči pa se čeka učenje i kameta da ljudi klanjaju sunnete kod kući i imaju vremena da stignu opet do džamije ako ima vremena da čovjek malo prilegne na desnu stranu e, u jednu ruku ako je klanjao noćni namaz da se malo odmori ako nije klanjao noćni namaz da ima vremena da malo porazgovara sa svojom suprugom kao što je zabilježeno jer dostojno hadisma Božijeg poslanika ali se selam 1110. hadisu od Aisha, od Aisha radijallahu ta'ala se prenosi da vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam nakon što bi klanjao sabahski sunnet malo bi se ispružio na desnu stranu. Hadis bilježi imam Boharija <clears throat> znači, jasno, jasno, majka provjerna Aisha nam potvrđuje da Allah poslanik kada bi čuo sabahski ezan, klanjao bi dva kratka rekiata sabahski sunneta, nakon toga bi malo prilegao na desnu stranu čekajući učenje i kameta u stotinu u 1111. hadisu da iše radi Allah se prenosi da je kazalo. u vremenu između jaci i sabaha vjerovjesnik sallallahu ve wasallam klanjao bi 11 rekiata na fili predajući selam poslije svaka dva rekiata a namaz bi završio sa jednim rekiatom vitr namaza kada bi muezin došao i proučio sabahski ezan a već bi počelo svitati, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve ustao bi klanjao dva rekiata kratka sabahskog suneta. Nakon toga ispružio bi se na desnu stranu i u tom bi položaju ostao sve dok mu ponovo ne bi prišao mu jezin da ga obavijesti da je vrijeme za ikamet. Jasno, znači ovdje vidimo da je išla radijallahu ta'ala, pošto ona bila supruga Božijeg poslanika, prenosi nam Eh, ambijent poročni Božijeg poslanika i pogledajte da u najmanje sitnice se prenosi njegov život Božjih poslanika ali se letu selam pa kaže Iša radi Allahu ta'ala ana Allahu bi klanjao 11 rekiata na file u toku noći klanjao bi dva rekiata po dva, dva rekiata pa bi predao selam, dva rekiata pa predao selam, tako pet puta do deset rekiata. Nakon toga bi klanjao jedan rekiat, to su vitre, neparni, taj rekiat, kojim čovjek završava svoj noćni namaz. Pa kaže Iša, a kada bi došao muezin, proučio bi sabahski ezan, Boži poslanik bi ustao i klanjao bi dva kratka rekiata sunneta, nakon toga bi legao na desni bok i čekao bi da dođe muezin da ga obavijesti da je vrijeme da se uči i kamet. <clears throat> E, ovi hadisi i još drugi hadisi jasno ukazuju za one koji imaju mogućnost da e, ovaj sunnetu prakticiraju da znači e, ako se uči ezan, čovjek kod, kod kuće klanja dva rekiata i ako ima vremena da malo prilegne na desnu stranu, a nakon toga da znači stigne na farz namaz u džami. Ovo su, braću moja draga i uvažene sestre, određeni argumenti koji, e, koji imame Nevi Rahmetullahi citirao o vrijednosti e, o vrijednosti potvrđenih sunneta, o, vrijeme, o vrijednosti sabahskih sunneta i na početku predavanja smo govorili o argumentima koji ukazuju i na obaveznost ravnanja safova, te o tome kako i na koji način čovjek treba da popunjava safove prilikom zajedničkog klanjanja namaza u džematu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učite na putu istine, molim ga subhanahu wa da nas poduči propisima naše vjeri, molim ga subhanahu wa da nam omili sliđen sunneta Božih poslanika alaihi salatu wasalam i na kraju subhaneke, Allahumma da bihamdike, ešhedu in la ilaha illa wa etubu ilik.